ولدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني ولدي ريحانة وجداني من أجلك zbog zavitosti neće da primate islam. Zbog zavitosti mnogi lutaju u zavodama koji se pripisuju islamu i muslimanima i neće da potrebe svoj odnos sa Allahom Čatešanovu samo zbog jedne bolesti koja se zove Hasan. Ti ćeš meni nešto govoriti. Moji smo djedovi ovako, mi šesto godina onako, mi smo ovako, mi nismo Arafi, mi smo ovo, ovo je Bosna, Ovdje može šliva, ne može datuva, ali na kraju krajeva. Zbog čega neće da se vrati na srne poslanika, ali se vrati od sran? Zbog čega ljudi neće da idu u spašenu grupu, u pobjedičku skupinu? Samo je jedan razlog osnovni ili jedna osnovna bolest koja proizvodi onda druge ostale bolesti, a ona se, a ona se se zove. حنانتك الحلوة نور بياض يسري بكياني وبراءة حسك يا نغمي شطي إن دربي أعياني وعيونك إن شاعت I zato ljudi često zaboravljaju da Allah Đelešanu daje svojim robovima, nekima daje da im poveća propast. I to se zove takozvani tedrluč, pa vidimo kafira svaki dan mijenja auto, pa svaki dan proširiva kuću, pa svaki dan ugrađuje ovo, pa se kupa tamo, pa se sunča ovamo, i ko je slabog imana i vjere, dobro mu sopra i tako dalje, kaže kako on, dok nisam klanio svega sa nimo, čim sam prokladio ništa nema, to je ružno shvatanje islama, ne znaš, dragi moj brate, da, da Allah žele šanuhu, on ima oramo, kojima možda ti prividno vidiš da oni dobro žive i da su sretni i da imaju i desnoj i lijevoj, da je to tedebroč. Allah žele šanu i upropaštava na taj način da bi što više na ovdje svijetu imali zašto odgovarati. Jer će čovjek odgovarati za vodu i datule, a kamoli više, više od toga. من جنة رب المنان من أغلى عندي من ولدي I nažalost ova opaka bolest ulazi među najučernije ljude, pa ćemo naći jednostavno da zbog hasada često ljudi koji govore o Allahovoj vjeri ne mogu se zajedno selamiti, ne mogu zajedno kavu popiti, uglavnom često je razlog, nije menheć, nisu dvije vjere, nego je razlog zavidnosti.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 Možda često razmišljate zbog čega se grade tolike visoke i velike kuće. Šta je pravi razlog tolike gradnje? Možda se zapitate otkud tolika mržnja među džanijskim golubovima. Možda često gledate i kažete i ne znate odgovor. Zašto se ljudi toliko isključuju? Zašto se ljudi toliko preziru? Zašto su ljudi spremni zbog nečega o čemu ćemo danas govoriti, a on je početnik svakog zla? Jedni drugi ogovarati, ponižavati, fizički napadati jedni na drugi i na kraju krajeva spremni su na koncu svega toga proliti krv jedni drugima. O čemu se radi, draga moja braćo? Ja ću ovu današnju hudbu posvetiti prvo sebi, jer nisam siguran da sam se od ove opake bolesti izliječio. A onda neka svako sebe analizira ima li ovoga kod njega. Ovo je bolest koju je pokrenuo najveći neprijatelj Allaha Čerlešanuhu, ljudskog roda i svega ostaloga, to je Iblis. Lanetullah je Ali. Naime, draga moja braćo, radi se o hasedu, o zavidnosti. Ova opaka bolest na nju je dobro upozorio Allah Tebareke wa ta'ala. I nije džaba Allah Čerlešanuhu toliko puta u Kur'anu naveo događaj koji se desio između Adema alaihissalatu wassalam i prokletog šeitana. Upravo je cilj bio da se stavi do znanja onima koji će čitati Kur'an da ovaj proklet, prokletnik on je proizvođač bolesti A najveću povest koju je proizveo jeste kufru Allaha tabaraka wa ta'ala. A imaju druge bolesti koje sve u tom pravcu tuku i idu. Isto tako poslanik alaih salatu wassalam je dobro upozorio na opasnost ove bolesti kako bi se ummeti, a pogotovo ummet Muhammeda sallallahu alaih salame sačuvao ove opake bolesti Pa je rekao u imperativnom obliku la te hasedu nemojte jedni drugima zaviditi. A na drugom mjestu kako bilježi imam Ahmed i tirnizi sa ispravnim lance prenosilaca rekao je poslanik ali salatu osram dubbe ilajkum davul umam al umamu qablekum al hasedu val bagoba kola ili gmiže po vama bolest koju su donijeli narodi prije vas. Al hasadu wal barba. Zalidnost i neprijateljstvo. Znači, gniže je po vama bolest koju su proizdeli narodi koji su bili prije vas. Židovi, hršćani i ostalo. A ona se zove Al hasadu wal barba. Zalidnost i mržnja. Dalje kaže poslanik alaih salatu wasalam kako je zabilježio Abu Dawud a Ebi Hulera radijallahu ta'ala anhu kalu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال الشعب Kaže, dobro povedite računa da ne obolite od zavidnosti haseda. Čuvajte se haseda. Fa innen hasede jekul hasedat kema tekul naru hataba. Jer kaže zaista zavidnost. Jede dobra djela. Upropoš, upropaštava dobra djela kao što vatra jede drveće. Drva. Evo kare eš'ab ili ša'ab ili travke. Mi vidimo kada zapalimo nešto, kako to gori i kako na kraju često imamo problema da zaustavimo taj požar. A nekada i ne možemo zaustaviti dok do kraja vatra ne odradi svoj posao. Zavidnost, arhased, je osobu, osobina najgorih stvorenja koju predvodi Iblis lanetullahi alej, koji je napao Adema zbog ove opake bolesti, bio je zavidan što je Allah te bareke od dala stvorio Adema svojom rukom, što su se meleki pokorili i poklonuli Ademu ali sratu osram, što je Allah te bareke od dala podučio Adema mnogim stvarima, i na kraju krajeva što je Adem nastanjen u džennetu. Nije mogao Iblis da odoli zbog ove opake bolesti dok nije radio na tome i dok nije Adem ala i salatu wasalam izveo iz dženneta. I ne samo to, ova opaka bolest, hased, njen vrhunac je da se krv prolije. I zato je Habil prolio krv Kamila. Ni zbog čega drugog. Osim toga što mu je bio zavidan. Nisu Jusufova braća napravili čitavu dramu sa Jusufom ali se razlo sram i slagali kako ga je Vuk pojel. A nakon toga ga bacili u puna. I nisu to sve uradili osim zbog toga što su od haseda obolili bili. Nisu mogli odoljeti ovoj bolesti, iako je to njihov brat po ocu. Njegova krv kolaju tijelima njegove braće, ali je Hasred bio jači od toga. Nisu mogli odoljeti, bilo je predloga čak da ga ubiju. Ali ona je najsvjesniji među njima, koji je za bolcu manje obolio od Haseda bio, predložio je nemoj da ga ubijemo, nego ga bacimo u bunar, možda će ga kakva karavana naći i riješit ćemo se Jusuf ali salatu wasalam. Od ljudskog roda najviše koje je obolio od Haseda su Benu Israil, to jeste židovi. Oni su toliko obolili od Haseda da su jedne poslanike u lažu gonili, a druge, a druge su ubijali. Rekao je uzvišeni na mnogo mjesta opisujući stanje židova i njihovu opaku bolest koja se Hased zove, pa kaže uzvišeni وَدَّ كَثِيرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Kaže mnogi sledbenici knjige jedva bi dočekali da nakon što ste postali vjernici, ponovo nevjernici postanete iz zavidnosti prema vama. Haseda min an fusihim. Iz zavidnosti prema vama. Oni bi šta? Voljeli da ponovo postanete nevjernici. Ne mogu nikako podnijeti da Arapi budu predvodnici ovoga ummeta, a oni ko bajagi najbolji narod, posebne, posebne stepene kod Allaha imaju. I zato im Allah Čelešanu kaže Kulja ijuha ledina hadu ovi židovi in zaamtum annekum eulijau lillahi min duni nas fatanenna ul mauta in kuntum sadihin. Ovi židovi, ako je istina vaša tvrdnja, da vi neke posebne da reče kod mene imate, da ste bolji od drugih ljudi, fetananna ul mauta in kuntum sadiqin.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 Allah dobro znači zna za silnike, zna za one koji su dobro, dobro od ove opake bolesti oboljeli. Nije znači postojao ni jedan ni jedini razlog da židovi ne prihvate Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. I dan danas i do sudnjega dana ne mogu nevijenici naći ni jednu manjkavost Allahom Rasulu sallallahu alaihi wa sallam. Pa gdje je onda problem? Zašto ne prihvate ovu vjeru? Jedinu priznatu vjeru kod Allaha te bareke wa ta'ala. A vidimo da znaju sahati pare. Vidimo da znaju u dunjalu. Čak su dunjalučkih stvarima bolji od nas. Mi kupujemo mnoge teške stvari od njih. Pa zašto ne prihvate islam? Odgovor je al-hasad. Zato što zavide ne mogu nikako da se pomire s tim da ovu vjeru predvodi čovjek koji je nepismen. A samo je jedan razlog u čega je Allah ga poslao nepismenim. Da ne kažu prepisao. Zbog zavidnosti neće da prihvate islam. Zbog zavidnosti mnogi lutaju u zabludama koji se pripisuju islamu i muslimanima i neće da poprave svoj odnos sa Allahom Čadlešanuhu samo zbog jedne bolesti koja se zove Asr. Ti ćeš meni nešto govoriti. Moji su djedovi ovako, mi šesto godina onako, mi smo ovako, mi nismo Arapi, mi smo ovo, ovo je Bosna. Ovdje može šniva, ne može tatuva, ali na kraju krajeva. Zbog čega neće da se vrate na sunne poslanika, ali se radu od sram? Zbog čega ljudi neće da idu u spašenu grupu, u pobjedičku skupinu? Samo je jedan razlog osnovni ili jedna osnovna bolest koja proizvodi onda druge ostale bolesti, a ona se, a ona se haset zove. Šta je to haset? Hased je, draga moja braćo, da prezinemo blagodati koje je Allah Đelešanu dao drugim ljudima. I zbog toga što vidimo te blagodati kod drugih ljudi, ne možemo spavati, ne samo to, nego radimo na tome da im te blagodati uskratimo. I koristimo sva raspoležljiva sredstva da bi ta blagodat očla iz ruku onih kojima kojima zavidimo, subhanallah. Kao da blagodat čovjek sam sebi daje. Kao da nije to dalike fadlu Allahi u'tihi men ješa. To je dobrota koju Allah Đerlešanu daje kome hoće. Jedne prilike u poslanikovoj džami, sallallahu alaihi ve sellem, okupili se siromasi i rekli, o Allaho, poslaniće, evo bogataši nas pretekli u dobru. Mi ne možemo, oni dijele imaju odakle. A mi nemamo šta podijeliti. Pa imaš li nam šta kazati kakav put? Što bi mi kazali da na taj način i mi dotaknemo ili dostignemo njihov nivu. Pa im rekao poslanik kada je zvrat u sran. Što kaže jedan šef kao da im je malo ono i šaretom kazao da ne bi drugi iskontali. Rekao im je recite posle svakog namaza deset puta subhanallah deset puta alhamdulillah i jedanjest puta Allahu ekbar, pa ćete dostići nagradu oni koji podijeliše na Allahom putu pa se oni dali na postavu. pa to primijetili bogataši pa i oni fino ostanu u džaniji i oni tako kažu pa se opet žale i kažu Allahu poslaniće evo oni opet odeše ispred nas pa i poslanik kada je sratu sam kaže dalike fadlu Allahu yuktihi men ješa. Wallahu dhul fadl azim. To je blagodat koju Allah daje ljudima. Allah je onaj koji posjeduje fatul i blagodati. On daje te blagodati kome on subhanahu wa ta'ala hoće. I zato ljudi često zaboravljaju da Allah Đelešanu daje svojim robovima. Nekima daje da im uveća propast. I to se zove tako zvani tedrnuć. Pa vidimo kjatira svaki dan mijenja auto, pa svaki dan proširiva kuću, pa svaki dan ugrađuje ovo, pa se kupa tamo, pa se sunča ovamo. I ko je slabog imana i vjere, dobra mu sopra i tako dalje, kaže kako on. Dok nisam klanio svega sam imao, čim sam proklanio ništa nema. To je ružno svatanje islama. Ne znaš, dragi moj brate, da, da Allah žele šanuhu onima onamo kojima možda ti prividno vidiš da oni dobro žive i da su sretni i da imaju i u desnoj i u lijevoj da je to tedaruč Allah žele šanuhu i upropaštava na taj način da bi što više na ovom svijetu imali zašto odgovarati jer će čovjek odgovarati za vodu i datule a kamoli više, više od toga i zato tragovi od haseda su mnogobrojni. Razlozi da bi čovjek obolio od ove opake bolesti su raznovrsni, razni. Mi ćemo uz Allahu te barake od ta'ala pomoć se samo dotači neki zbog ograničenog vremena i da bi se posjetili i Allaha te barake od ta'ala zamolili da nas sačuva od ove opake bolesti. Jer kažem, što ljudi prave tolike kuće? tolike sobe, tolika skupocijena kupatila, a možda se u životu nije u njima okupao. Upravo zbog toga što mu je komšija tako napravio. Pa on mora za snigu da bude veći. On u keramiki mora biti skuplji. On u izgledu krova ili ulazni vrata mora biti drugačiji. Ne može od, od haseda da spava. Zbog čega čovjek preorava među? Zbog čega gleda da, da preore među? Zbog čega ljudi se svađaju oko dunjavka? Zbog čega Allah Želešanu spominje u dvojicu sulje Zato što je ovaj pozavidio na njegovoj balaški. Nije mogao da to sakrije tu bolest. Upravo zbog toga što je Hasan razlog svega toga. I onda na kraju dođe do mrtve glavi. Onda na kraju dođe do svega onoga, a nešto od toga je spomenuo poslanik kada je salatu wassalam u svom govoru kada je kazao وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَبَاغَبُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا يَبِيَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ لِحْوَانَ الْمُسْلِمُ أَخُ مُسْلِمُ Kaže poslanik kada je salatu wassalam nemojte zaviti jedni drugima, nemojte se služiti jednom zabranjnom trgovinom, nemojte se mrziti, nemojte splekariti jedni protiv drugih, nemojte prodavati na trgovinu brata muslimana, وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِحْوَانَ I budite Allahova, Allahovi robovi braća, Znači, budite lišeni od ovih opaki osobina koje počinju sa hasedom, volate hasedu. Nemojte zaviti, jer to ima nesagledljive poslovice na kraju. Budite Allaha radi braća. Kažem, draga moja braćo, zavidnost vodi nekada do prolijevanja krvi. A zašto to tako? Zato što onaj koji zavidi hasid, koji zavidi onome koji ima neke blagodati i u potrebi sva raspoloživa sredstva i ne može da se smiri, ostane mu na kraju samo još jedan potez, a to je da prolije krv. Da bi na taj način zaustavio mahsuda onoga kome zavidi i da bi stanije više završio misli da je riješio problem. A nakon toga tek se otvaraju nova polja problema. I zato nam Allah te barek evo ta'ala opisuje događaj Ademu i sinova. Da je Hased bio razlog da nije mogao Habil da osaburi osim da krene u razbojništvo i ubije svoga brata Habila. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَدْ نَيَ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ تَقَرَّبَ قُرْبَانَ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ I kazu im istinite vijesti o Ademovim sinovima kada su kurbane pridonijeli pa je Allah Želešanu primio od jednog a nije primio od drugog kale la aktu lennek kaže ubićete nije mogao da sakrije toliki hasad koga nosio svojim prsima, nego nakon onoga što je vidio kod svoga brata, nije mogao da odoli, osim još da kaže, ubiću te. I nije stao na riječima. I ubio je. A kako se ponaša sud? Onaj kome se zavidi, on kaže, innama je takvapelullahu minel mutaqin. Zaista Allah, tebarekevo ta'ala, prima od bogobojaznih. Budi bojazan. Bogo bojazan. Budi iskren prema Allahu te bareke wa ta'ala. Široko će ti polje biti. Neće opteretiti ti ni sa čim. Neće ti niko smetati. Biće zadovoljan kad neko drugi vazi, kad neko drugi uradi neki drugi hajr, kad neko drugi uradi neku knjigu, kad neko, neko, neko bude sebe upute, nećete to opterećavati. Biće zadovoljan kada vidiš hajr bez obzira kod koga bio. Pogledajte ashaba Ebu Hrenu radijallahu ta'ala anhu. Nije rekao Iblisu od tebe da uzmem. Pa ti si Adama i Čendata izveo. Ti se nisi Allahu pokorio. Ti se sa Allahom raspravljao. Ja tebi zavidim zbog svega toga. I to se mora zaviditi. U stvari mora se prezirati takav stavi Iblisa. Međutim, podučio ajto u kursi. Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu i on prihvata od njega kada bi ti došao židom najveći neprijatelj islama i rekao boj se Allaha ne smiješ kazati ma ti ćeš li kazati nego možeš kazati Allahume žalni minel mutaqin innema je tekobbelu Allaho minel mutaqin kao što je Kadir izgovorio kada mu je ovaj zaprijetio silnik da će ga ubiti znači uzimamo svakoga bez obzira da li ga u datom momentu volimo i ne volimo, ako nam kaže istinu, istina je stvar koja se uzima bez imalo rezervi. Ovaj čin koga je uradio ovaj silnik i osvježio jedan ružan sunnet koji traje do sunnjega dana, a to je ubistvo, imat će grije svakog ubicit. Znači svaki onaj koji nekoga ubije bespravno, Ademov sin mora uzeti svoj kolač grijeha iz tog ubistva, zato što je on pokazao kako se opaka bolest Hasred širi i šta je njen krajni cilj. I danas, zbog čega tolike tuče, zbog, to, zbog čega tolika previranja, zbog, zbog čega tolike Tolika glavnom, u glavnom i Allah najbolje zna, često je razlog, ova opaka bolest koja se hased zove. Čovjek počne da zavidi nekom ako je veći od njega, ako je bogatiji od njega, ako je pametniji od njega, ako je učerniji od njega. I nažalost, ova opaka bolest ulazi među najučernije ljude. Pa ćemo naći jednostavno da zbog haseda često Ljudi koji govore o Allahovoj vjeri ne mogu se zajedno selaniti, ne mogu zajedno kahvu popiti. Uglavnom često je razlog nije menheđ, nisu dvije vjere, nego je razlog zavidnost. Kako da on bude uspješniji od mene? Kako da ga ja, kako da ga skratim za noge da ja bude na sceni, a da njega ne postoji? Kako da meni ljudi prilaze, a da njega, a da njega ostavljaju? Kako da ja budem ugledan i samo ja, ja, ja i Ebu ja? Zbog čega dolazi sve ovo? Zbog čega je rekao Iblis? Ana hajrum minhum. I zato je ja ružna izjava. Pogotovo ako dolazi od stvorenja, ako dolazi od Allaha, Đelešanu, njegovog poslanika, ali sratu sram, nema smetnje. I to je pohvalno, jer Allah ima pravo da se predstavlja kako On hoće, subhanahu wa ta'ala. Ali čovjek često kada kaže ja, pobožni kažu a a'udu billahi min kelimeti ene. Utječe se Allah od riječi ja, zato što je Iblis rekao ene hajrum minhu. Ja sam bolji od njega. E es džudu li men halekta pina, za da se ja poklonim onome koga si od Ilovače stvorio. Ja sam bolji od njega. I tako dalje, i tako dalje. I zbog toga Ova opaka bolest Hased, ona znači kroniše prolijevanjem krvi da nas Allah tebareke od ta'ala sačuva od ove opake bolesti, da budemo mu'mini u Allaha tebareke od ta'ala i da uživamo u imanu i sanu, u dobrim dijelima, a da se liječimo od Haseda, Bagba i svega onoga na što je upozorio Allah subhanahu wa ta'ala i njegov poslanik alaih salatu wa salam Akulu qavli hada wa stavfila li ulekum fa stavfiruhu innehu huwa gafuru rahim. Alhamdulillahi rabbil رب الآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلام عليه وبعد Sljedeća štetna opasnost od haseda se ogleda u tome, draga moja braćo, što hasid ne može sebe natjerati nikako da primi istinu od mahsuda. Ovo o čemu smo malo prije u prvoj hudbi kazali. Znači, kada nekome zavidiš, onda te šeitan tako, da kažem, bukvalno uzjaše, da nisi spreman ništa od mahsuda prihvatiti. A mahsud je onaj kome se zavidi. Bez obzira šta ti on kazao, iz Kur'ana i sunneta ti glavu okrećeš. Pa zbog toga, je iblis lanetullahi alej. A zašto kažemo lanetullahi alej? Zašto je on prokletnik? Zato što nije iz svog hasred haseda mogao da prihvati ništa od Allaha Đerlešanuhu i od njegovih stvorenja, pa je na taj način i što je se bojati na svakoga onoga koji se tako bude ponašao, navukao na sebe Allahovo prokletstvo i udario od sebe Allahovu milost. Znači, ako nisi spreman da prihvatiš istinu od onoga kome zavidiš ako govori istinu, a to zavidiš mu zbog ovoga ili onoga, onda je to opasnost da ne privučeš na sebe Allahovo prokletstvo i s druge strane da se udari od tebe Allahova milost. Da li, draga moja braćo, Hasid, onaj koji zavidi, kod njega ribet ne nime glaž i sve ove duhovne opake bolesti haman hada halal postanu. On više izgubi osjećaj. Ne može proći ni jedno sjelo, ni jedno prelo. A da on ne gibeti, ne ti, ne laže, ne petlja, jer ne može šutati, toliko mu je unutra avarija. Toliko ga je Hasef opusteo da je to rak rana koja razdara njegov, njegovu dušu i ne može proći ni jedno sjelo, ni jedno prelo, ni jedan nečlis, a da on ne ogovara, da ne tuhneti, da ne laže na kvadrat. I zato kada hoćemo da provjerimo nekoga da li je obolio od ove opake bolesti, gledajmo koga spominje. Ako spominje Allaha subhanahu wa ta'ala i čuje ga kad kaže subhanallah, Allahu akbar, wala hawla wala kuvata illa billah, Allahuma salli ala Muhammedu ala ali Muhammed, znači spominje Allaha puno, jer je to naređeno, ja iju alladina amenu kuru Allahe zikran kathira, o vjenici puno Allaha spominite. A onda Allah precizirao kada najviše još. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاصِيلًا A pogotovo jutro mi naveče. Drugi mogu spavati, ali ti moraš Allaha spominjati. Drugi se ne mogu razbuditi, a ti si budan prije sabaha. Da Allaha spominješ. I njegova poslanika, ali salatu wasalam. Ako se ne spominje Allah, onda se neko drugi mora spominjati. Čovjek je stvoren da nekoga spominje. I zbog toga pogledajmo i analizirajmo naše se naša sjela. Ako se na njima spominju vjernici, ogovaraju, potvaraju i gibete i laž se na Isusi, znajte da onaj koji je pod na tom sjelu i kome je dato da dat mu mikrofon u njegove ruke, znajte da je taj obolio jedne opake bolesti koja je sa iblisom došla na ovaj svijet. Dalje, draga moja braćo, Hasid kada oboli od haseda, onda prelazi sve granice. Prelazi granice koje je Allah tabareke wa ta'ala postavio. A pogotovo granice u međuljudskim odnosima. Pa ćemo vidjeti da Hasid radi na tome da onome kome zavidi da izgubi posao, da izgubi položaj, da ga ponizi iđe god može, da mu se petlja u njegovu trgovinu, a nema svi da kupi, da mu razbali njegovu buduću brašnu vezu, i tako dalje, i tako dalje, ne umara se na tom putu, upravo zbog toga što je bolio od Haseda. Ne može da miruje prvostih granice koje Allah te bareke od dana postavio samo zbog toga što ne može da odoli od ove opakije bolesti i što onda prelazi sve granice koje Allah ne barek evo dala odredio. Ovo je kada se radi o pojedincu. A zamislite, draga moja braćo, kada jedan narod, zato kaže poslanik kada je salatu wasalam, dupe alejkum, dal akvam ili kaum, Kaže, polomak miše po vas, bolest, naroda prije vas. Znači, narodi prije nas su bolili od ove opake bolesti. Pa je to upropastilo. E sada zamislite kada jedan džemaat, kada skupina vjernika, kada ne do Allah, oboli od ove opake bolesti, šta je onda ne tiđe svega toga? Šta se onda može očekivati od takvog umeta? Sada se pitamo zašto ovaj umet ne može naprijed? Zašto ovaj umet nije kuntum hajra umetin uhrižen li nas kako ga je Kur'an opisao? Najbolji umet koji treba da predvodi ostale umete. Zašto nam se drugi smijavaju? Pa pogledajte naše udršnje stanje. Pa ćete vidjeti samo da se ugovaramo, da se svađamo, da se mrzimo, da se preziremo, da smo hrabi jedni proti drugi, pokazivamo sub jedni proti drugi, mi smo žestoki jedni proti drugi, a samilosti smo prema nevjenicima, izopačili smo ovu vjeru naopako da avne ona kuvote ila vila. I onda hoćemo da nas Allah pomogne. I onda hoćemo da gledamo da ljudi ulaze u Allahu vjeru skupinama. Onda hoćemo beričet. A sve smo naopako postavili. I zbog toga, draga moja braćo, ovo je bolest a islam je lijek. Allah te bareke o ta'ala nije dao ni jednu povest, ni duhovnu, ni tjelesnu, a da za nju nije dao lijek. Nema boljeg lijeka has za haset, osim da se čovjek pozabavi sa samim sobom, da sebi nađe tu bolest i da je ustanovi i da odmah krene u liječenje te opake bolesti, a najbolji lijek je puno spominjati Allaha tebareke wa ta'ala, a pogotovo to spominjanja istigbara Allahu tebareke wa ta'ala, činjenje dobrih dijela, učenje Kur'ana, obavljanje noći na piva, potpomaganje muslimana i činjenje dobrih za onoga kome zaviš. Ako se u ovome pogledu pobiviš, ako budeš spreman da činiš dobročinstvo onome kome si dojuče zavidio, ako bude spreman da pokucaš na vrata onoga kom je si dojuče zavidio, ako bude spreman da zaštitiš i metak i čast i krv onome kom je si dojuče zavidio, jednako je od te si se bolesti izliječio.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 مماتي أن ينزلني خير مكاني فاسأل للفردوس الأعلى من جنة رب المنان من أغلى عندي من ولدي محانة وجداني ولدي